CAJ capítulo. JANCHE sello kunamanta. Revelación nipi JANCHE sello manta puntakaj sellota carnero kichaykoptinmi, chaitao PA huknin rayo hina japarirja. Hamoy, nispa. Rikurganitajmi hukyuraj caballotapas. MI kasja flechanayo. Paiman coronata hoykoptinkom ben vencestin, asuanraj bensinanpaq. Iscaicaj Karnero carnero kichaykuptinñataqmi, iskaikah animal nerja, Hamui, nispa. Inaptingmi morja huknin caballo. Chay caballoqa Pukam. pukam. manmi Atita quykurqaku kay pachamanta hawkallayta hichunanpaq. Chaymillapa Pa'imanga paimanga, Paimanga, qurqakutaqmi hatun espadatapas. Kimsakaj Karnero carnero Kim kimsakaj animal nerja, Hamui, nispa. mi jawarispa irikururjani hukyana caballuta. mi apichkasqa huk balanzata. animal animal kunapa chawpinmanta hayakamurja. Huk kilo trigom jurnal pachanin jolijepaj. Kimsakilo sibadam jornal pachanin chanin Ichaja amam kichu aceititawan Binutaha nispa. Tawakaj llota carnero nyatagmi, tawakaj animal hayakamurja. Hamuy, nispa. Inaptinmi jawarispa irikururjani, gello caballota. Sellakognimpa sutinmi kasqa wañuy. nyatagmi jatejñatagmi kasqa, wañusqakunapa kasqanpi paiman mi atita quykurjako, kay pachapa tawakaj parting runakunata guerrawan, yarhaywan. Un en inaspa kay pachapi monte animal animalkunawan wañuchinanpaq. se llota carnero altar altarpa sikinpi Dios Diospa palabranta willakusqankurayku Paikuna jaco Chuyacar, y inaspa prometis kuna cumplex Señor. Haykapikamataq jancumanta mana en aspa mana venga quichu, Kay pachapi nispa. Sapakamaman yuraq pachakunata quykuspam Asliatapas, Ashllatapas kristuta kristuta jik wawqi panikuna jamkuna hina wañuchisqa kananku Nispa. Suqtakaq sillota carnero kichaykuptinñataqmi karqa hatun temblor. Intim tutayarurqa lutupacha hina. enteron killañataqmi yawar Sielopilos rukunapas kay pachamanmi ikamorga, uairatas piptin llullu igos wichichka hina. cielo papil papelwankusqa hina orjo urhukunawan isla-kunapas maimikas kasqanmanta Kaipachapi karurja. Kay pachapi hatun kamachikuqkunapas, pakakururhakun kunapi. urhukunapi, hinaspa qaqakunapa hatun hatuncha Apo kunapas, Capitán kunapas, atiniyuq kunapas, liapayan sirvienti kunapas, chaynataq kunapas. kaq kunapas. Paykunam dios qaqakunata carneropa piñacu tiyaq Diosmantawan karnerupa piñakuyninmanta, paqaykuanaykikupaq y tuñiykamuy. Castiganan hatuatun punchau chayaramun, Pirach Chaitaja aguantanman, nispa.